Fis-sena 2001, meta seħħew l-attakki tal-11 ta' Settembru, Tony Sant kien jgħix New York. Maltamedia dot com kienet xandret sensiela ta' rapporti mingħandu permezz tal-internet. F'din is-sensiela ta' podcasts qed nerġgħu nwasslu dawn ir-rapporti ta' Tony Sant minn New York. Dan li ġej huwa wieħed minnhom. Ġimgħa u nofs wara li seħħew l-attakki hawnhekk fl-Istati Uniti, għalija personali huwa diffiċli ferm li tpoġġi fi kliem aktar ħsibijiet u aktar emozzjonijiet. Qed tisir kważi impossibbli għalija li nkompli eh, nirrapporta b'mod ħanajdu hekk ġurnalistiku sa ċertu punt eh, dak li qiegħed jiġri hawn Ehm, wasalt personalment eh, f'sitwazzjoni fejn fejn ma niflaħx nara u ma niflaħx nisma' aktar. U eh, u naħseb illi l-bidu ta' din ir-realizzazzjoni kien kien nhar il-ħamis flaxija Meta l-President Bush kellem eh, lill-Kungress Amerikan u eh, fost ħafna affarijiet oħra eh, qal illi s-sija hija qrib. U klim bħal dan meta President ta' pajjiż bħal mol Stati Uniti jgħidlek illi s-sija hija qrib ma nafx ngħid għalija jiena ftit nista' naħseb dwar affarijiet oħra Veru li il-dizastru li kellna fil-World Trade Center għadu mantemx l-effetti għaw fil-sens li għatem eluf ta' nies neqsin il-servizzi biex jinġabru, jinġabru fondi biex eh, tingħata għajnuna l-familji li għandhom li għandhom nies neqsin kif ukoll anka eh, is-servizzi oħra li qegħdin isiru biex biex jinħoloq sens ta', ta komunità eh, dawn dawn kollha juru li, li dinja xi ħaġa eh, li għadha ma ntemmitx. Però fl-istess waqt ukoll imbdiet xi ħaġa oħra illi għalija personali hija distrazzjoni kerha ħafna minn min dak li diġà huwa kraħ immens fih innifsu. U qed nirreferi għal dan il-kunflitt eh, b'toma ta' gwerra illi illi hemm għaddej bejn bejn l-Istati Uniti issa u min jew aħjar il-gvern tal-Istati Uniti u, u min, eh, min għamel daw, daw l-atti terroristi. Mhuwiex mhuwiex posti li, li noqgħod nitkellem wisq dwar dawn l-affarijiet għax jena personalment ma nemmen li ħadd għandu raġun. Eh, ovvjament żgur mhux it-terroristi, però anqas nemmen jien personalment li aktar vjolenza tista' ssolvi eh, din il-ħaġa. Għalkemm wieħed forsi jasal li jemmen fil-ġustizzja. Imma eh, mill-ġdid dan huwa dak li rrid ngħid ma rridx noqgħod niffilosofizza żejjed għalija huwa huwa eh, tadiqa kbira daqskemm huwa ta' diqa forsi għalkemm forsi xi ftit differenti eh, min tilef lil xi ħadd li huwa qrib tiegħu. Jiena ngħid għalija niltaqa' ma' ħafna nies qiegħed hawnhekk fin-New York. Mod partikolari l-istudenti li jiena nagħllem fl-Università ta' New York u dawn dawk li m'għandhomx lil xi ħadd jiġi minnhom jew jafuh direttament illi kien milqut eh, minn din it-traġedja enormi, eh, issa qegħdin jinkwetaw dawn l-istudenti tiegħi pereżempju dwar jekk hux se jinqabdu bil-lieva. U għalkemm forsi l-possibilità eh, teknika hija relattivament remota, però il-ħsieb u l-inkwiet hemm qiegħed. Eh, u allura waħda eh, ġib l-oħra xek kif jgħidu. Eh, bniedem ma jibqax moħħu ma jibqax jaħseb u jaħdem regolari. U għalkemm hemm din il-kilba kważi tista' sejħilha għan-normalità daw id-distrazzjonijiet li issa huma tnejn huma diffiċli eh, biex wieħed jgħixhom u jasal biex jagħmel sens minnhom. Aħfru li jekk jekk forsi eh, minix qed nistema nagħmel eh, wis sens għal min ma jgħix hawn bħal ma ngħix jien kuljum f'New York u għal min forsi jgħix huwa qrib ta' dan li qed ngħid jien aħfru li jekk forsi qed nipprova npoġġi fi kliem affarijiet li tħossu intom ukoll, imma forsi huwa diffiċli daqs kemm huwa għalija jew anke aktar illi tlissnuhom b'dan il-mod. Jiena għallum sa nieqaf hawn ehm, u l nista' ngħid illi l-istess bħalma ma kontx regolari l-bieraħ ma nistax inwiegħed illi nkun regolari għada mhux għax m'hemmx fuq xi wieħed jitkellem forsi. Imma ħafna minn dak illi kellna ngħidu għadnieh diġà u issa huma verżjonijiet differenti tal-istess ħaġa ħalli ngħidu hekk. Però anka u aktar u aktar minħabba dan is-sens ta' tensjoni illi jgħat bil-mod dejjem jaħkimna aktar dwar x'sa jiġri u meta kif qal il-President Bush innifsu meta sa tasal is-siegħa illi issa qalilna li qorbot. U qed jittama li eh, sakemm tasal dik is-siegħa jiena nkun eh, f'pożizzjoni li nerġa' nagħmel webcast oħra bħal din eh, u forsi anka inwassal xi aħbar tajba min jaf. Imma wieħed ma jistax jaqaf jittama u xekk. Dik kienet xandira ta' Toni Sant fis-sensiela dwar il-ħdax ta' Settembru minn perspettiva Maltija. Għal aktar tagħrif ara l-websajt maltamedia dot com.